igitoro ah, gisigaye kirindanse hano mu gihugu cacu ngira nkwagiye murabyumva mu makuru atandukanye ko ah, abanyagihugu benshi bidoga na cyane cyane kubera kubura igitoro aho wasanga ku masitasiyo menshi ari ugutonda umurongo munini kugira baronke igitoro tuti umuti uwo buwahe n'igiki cokogwa bwa vuba bwango kugira ico gitero ntikize kirabura ni bande bo bikora hoho intererano yanyu kuko mu mapolitike uko ibintu biri nuko hategereza kuboneka uko ikintu cotoregwa umuti urama kugira ico gitoro ntikizoze kirakena ibyo nibyo tuzakuyaga ko cyane cyane tugakenera intererano yanyu kugira icyo gitoro ntikize kiraboneka ariko mu ntango reka dutega amatwi umuyobozi araba iby'igitoro akaba ari daniel Mitabakana na cyane cyane icyo yavuze iryo kena ibyo tutarabonetse bwa mu gisagara cya bujumbura aha ntubanza kubibutsa yuko mu ndwi iheze twari twagiranye inama n'abadandaza basanzwe barangura icyo bitoro babikura hanze y'igihugu icyo gihe twari twabonye dufatiye ku bitoro byari hagati mu gihugu eh, n'ibindi byari mu nzira biza bigana igihugu cyacu ko ibyari bihari n’ibyaba ku kivuko cy'idarisarama biza ngaha mu burundi twabona neza ko bikwiye kugira ntitugire impungenge y'uko dushobora kugira ingorane z'ibura ry'igitoro aha mu burundi ibyabaye rero eh, bituma haba tumaze mu iminsi kaba nk'uko namwe bwamesha amakuru mwagiye eh, murabyibonera hari hamwe mwasanga igitoro kihari ahandi naho ugasanga nta kihari ariko haba ariho hakeya mwarabibonye bikaba ahanini byaturutse ku buhinga bushasha busigaye bukoreshwa mu bijyanye n'urudandazwa muri afurika y'ubuseruko uburundi bukaba nabwo buherutse gushyira ibitoro ku rutonde rw'ibidandazwa eh, bitegerezwa kugengwa n'ubwo buhinga ubwo buhinga ni bumwe mu gifaransa bavuga ngo ni teritwari duwaniye unique ni ubuhinga bushasha bukoreshwa mu bijyanye n'ibidandaza na cyane cyane mu bijyanye n'ibya duwane ubwo buhinga rero bukaba bushingiye ko ibijyanye n'impapuro zituma ibidandazwa biva ku kivuko byashikiye ko bigana igihugu igihugu iki cyangwa kiriya cyo muri afurika y'ubuseruko zirondegwa imbere y'uko bivaho byashikiye abadandaza bagategerezwa kurihira izo mpapuro aha mu burundi zikarungikwa zikarungikirwa bikurikiranira Dar es Salaam n'ikigo ca eh, kijejwe kwegeranya amakori muri Tanzania TRA hama urupapuro rw'inzira rw'ivyo bidandazwa ukabona kuboneka rubonekera eh, Dar es Salaam iki kimwe twita tiwani cyahora gitangirwa ikobero ubu bidandaza byose bikaba bidari salamu bimaze kuronka icyo gipapuro ibyo biratera ingorane kubera ko tarabimenyera nka mu nama ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu butare n'agataka bwagiranye n'ababijejwe abajejwe bene ibyo bikorwa muri obr mbere n'abadandaza bagize ingorane kubera kumure kutamenyera ibyo bikogwa kugira turabe justement icokorwa tukaba twasanze ibijyanye n'ubwo buhinga bushasha bwo gukora eh, uko guhanahana ibipapuro biva mu burundi bigenda i Dar es Salaam kutamenyera iyo ngendo y'akarere kamwe ka douane muri EAC mbere rimwe rimwe no kutamenyera kwa bamwe twita abadekaraha baha mu burundi ku kumbure batiteguriye ibyitwa garanti regionale bituma ibyo bidana bishobora gukurikiranwa neza ari aribyo byatumye amakamyo yari yagiye kuzana igitoro ateba kugaruka abarundi bati umeze umushasha utera amabavu ubu ndiko ndababwira hakaba hari mbere n'amakamyo twari tuzi ko yapakiye ibidandazwa kandi yabipakiye ku munsi wa kabiri iheze ariko ubu ndiko ndababwira ariko arahaguruka abidari salamu azagana igihugu cacu ivyo byaratumye rero haba ugucererwa kw'ibidandazwa byateza kuba byadushikiriye mu gihe dushatse rero no munsi gutanga inkuru y'imvaho ku byabaye ariko kandi tunahumuriza abakoresha igidandazwa c'igitoro ko nk'uko ndabibabwiye twagize inama n'abo byega bose kandi ko umuti wabonetse ibitoro bikaba biriko biraza atangorana ejo mbere tukaba twanagendeye amashyirahamwe atari make asanzwe adandaza ibyo bitoro dusanga amakamyo menshi ashika ijana yari asanzwe ari mu ibarabara ava i azagana igihugu cacu azanye ibitoro bitandukanye nk'uko tubikoresha hano ni ukuvuga esanse amazutu jeti a akoresha mu bijyanye n'indege na fiyuweri rubu abarundi rero ushyira ubwoba bakarema kuko ibitoro biriko biraza kandi bikwiye uwo rero akaba hari umuyobozi agejwe igitoro ariwe daniel mitabakana murumva yuko ngo ari ubuhinga bushasha bwatumye icyo gitoro kitaboneka ariko uwo muyobozi ntatanga neza na neza isango ry'aho igitoro kizoboneka kuvuga umunsi ibyo byama byoroshe kuko murabona yuko biva kuri byinshi ariko icyo twakwizeza abanyagihugu nk'ikamyo ivuye i Dar es Salaam kenshi imara iminsi ine iriko iraza ikaba yase mu Burundi kandi ibyo navuze si biviriye i Dar rimwe ni bitoro bitaba birinjira mu bubiko bwabyo bwa mu Burundi ni ukuvuga n'ikamyo bigeze nko mu Kayanza twebwe tuyifata nk'iri mu nzira kuko ntibirashika mu bubiko bwacu urumva rero si ibyo turindiye ngo bizozira rimwe n'ubu biguma biza ku munsi ku munsi biguma biza hanyuma urumva ko ibihambaye nuko eh, tubizeje yuko ibitoro mu kurindira rero uwo mwizero w'umuyobozi agejwe igitoro none mwebwe abarundi mudukurikirana kuri wese itatu akaburungu isangano akaburungu orenage ni igiki mubona mwufasha na cyane nk'intererano kujya bavuga ati umutwe umwe ntiwigira inama irindwi na gatandatu ubusa mirongo na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu ko kitakorerwa hano mu Burundi ariko gishikire uwo munyagihugu gikoresha murazi yuko byinshi bica bihungabana mu bijanye n'ubutunzi sangwe kaze rero ku nteraniro yanyu mwebwe abarundi mudukurikirana kuri website burungu isanganiro akaburungu orenage mm. oh, hmm. kubera natanguranye n'ikiganiro nyine nari ndabisaniye hagati hmm. turi ko oh, tugaruka kuri mbere y'uko hoba hari yoba yari nyine ngaho muri sitidiyo kubera hmm, nari negereje cyane no guca mboneraho kumuramutsa kubera duherukana kera mhm. oya ntiyari hano muri sitidiyo mugabo mwumvise ibyo yatanze eh, nk'umwizero mbere yamenyesha ko ari ubuhinga bushasha mu bijyanye n'impapuro butuma icyo gitoro kitaboneka neza none intererano yanyu niyihe mubona hoko guke ibyo ntibaza yuko ibijyanye n'icyo kibazo cy'igitoro bibaza ko ari ibintu bigoye kandi n'ikibazo kigomba kwicarirwa ku buryo buhambaye cyane mhm. kubera ko burabye igihe eh, haba ingingo zari zarafatiwe igihugu igihe cy'intwaro ya perezida buyoya uribuka ko ibihugu bya afurika y'ubuseruko byarafashe ibihano ku burundi mugabo urabona ko icyo kibazo cy'igitoro ntabwo cyagize aho kigera mu rwego uno munsi kigezemo mu burundi mm, cyane cyane ku ikena eh, eh, ku ikena ry'igitoro urabye ko gibonekeza mu burundi ibyo bintu ntabwo byigeze biba muri icyo gihe cyo igihe ibihugu bya east africa bifashe ntuzenya ni ku burundi mm. eh, nibaza rero ko kubera yuko urabona hari ibintu byinshi bituma eh, igitoro gikena mu burundi kubera ko haravugwa ikibazo cy'ikena ry'amafaranga y'agaciro mhm. turumva ko n'ikibonetse uca usanga kiri ko kirajya mu kirajya kurangurwa n'abantu bakomakomeye urumva abantu nyine bamwe nyine bandanyaye ugasanga abanyagihugu bato bato uko kibonetse kose bo urumva ntibakironka mm-hmm. urumva rero ibyo byose ni ibintu nyine byo gukurikiranwa ariko ikintu nyamukuru na mbere kigomba gukorwa cya mbere ni uko ingorane za politiki ziri mu burundi zotora umuti kugira ngo muri rusange abahora bafashe uburundi ibyo by'abantu baza bitwaza igikenye n'ibyubahiro bafite ugasanga nabo bakitwara bonyine abanyagihugu nabo bikabagora ntibarabe barabe uburyo kuko intwaro iyo ihari iba ihari kugira ku nyungu z'abanyagihugu Mm-hmm. kugira abanyagihugu nabo rero bashobore kuza bararonka nibura na gike gike hanyuma bashobore kubandanya bibeshaho mu buzima bwabo bwa minsi yose nibaza ko ari icyo gusa ntukongera ko murakoze urakoze cyane kamatari muri yose ari mugire ibihe byiza iwanyu eh, mugira amahoro mm-hmm. kiganiro ni karadiridimba mwumvise ko turi tugaruka ku kibazo cikena ry'igitoro dutimbega ku imitwe ikora ikoranye ni giki mubona cokogwa turafise ku murongo Canesius na mahoro Canesius Ego ndakuramukije medal uranyumva Ego ndakumva neza sangwe ikaze mu kiganiro cacu arico canyu karadiridimba Urakoze cyane ndaramukije n'abariko bakurikirana isanganiro Ego murakoze duga ku ijambo wumvise eh, nduze ku ijambo niba nyumva neza ndakumva eh, neza atankomanze eh, ni ukuri ibyo sibi hari ikintu cyose umuntu arenda kuraba igitera ingorane umaze kuronga icyo gitera izo ngorane biroroha guca urondera n'umuti uwo muti rero kenshi urakunda kugorana kubera imvo zitandukanye z'ingene urondegwa niko bivuga ndaguha akarero k'icyo gitabo nyine si igitabo gusa n'ibindi byerekeye ubutunzi urabona umuyaga nkuba urabona amazi biguma biduga bitanaboneka ibiciro bikaduga biboneka nicyo kimwe rero n'ibitaro ibitaro mu burundi urazi yuko ni ikintu cy'inkoramutima kuko gikorera ku bintu byinshi dukura hanze hmm. igihugu cyacu ntigishyira ku ibahari natwe urabishe ku ibahari kirakenera ibitoro ni meri eh, zirakenera ibitoro niyo ikibazo kiri nibaza ko babizi abo bategeka barabizi nyine kimeze ingene covayo bigaragara biboneka kandi bitegerezwa kuko ahandi ho iby'ubutunzi bica bisubira inyuma igihugu kirashobora no guterwa ntigishobore no kwivuna kubera abasirikare bazogenda bakenera kugenda mu makamyo amakamyo ari mu bitoro ikiganiro ni karadiridimba kaneziyose kumbure araza gusubira kutwakura kuko ndabona yuko ibirere bitariko biratworohereza mwumvise ko ikiganiro uno munsi twahagaze cyane cyane ku muti Allo Eric muri eh, Australia Namahoro cyane ndabumva neza sinzi turakumva naho bicikagurika umengo birere sisa wasangwa ikaze mu kiganiro karadiridimba Allo Eric ibintu rero by'ibirere ntibiriko biratworohereza allo mm, allo ariko jewe ndabumva neza ego nibirere nibirere nizira ko bitariko birareka tuduge kwijambo weho ubona ari uyuhe muti nigiki mubona cyo kogwa kugira ico gitoro mwumvise mbere yuko kiri kwisoko igiterambere kugira kibashe kuboneka kumbure ujya munyagihugu muto muto aruranirwe mu byiwe Eric ngira nawe ni araza umuntu abyejwe aha eh tanda um ah, aravuga yuko hariho kiprostakiri nko muri kitarashika mu Burundi Mm-hmm. akavuga ah, ko nyine kiba kikiri mu nzira ni ukuvuga akaza gushika noneho mu masitasyo cyamaze no gukena mugabo mu nyuma kigateba kikabo mm-hmm. ntigishyike ku mwanya cyategerezwa kuba cyashyitseyo ni ukuvuga ikosa ucuriro mm-hmm. Eric avuga yuko hari ibiba biri muri Tanzania mugabo mm-hmm. bikaza kugeraho bishika bitevye ntibyashoboka bwisunzwe kandi mu rudandazwa ni ahantu umudandaza iya ndizera yuko ibirere bitari ko biratworohereza reka nawe rero ntibyashoboka araza gusubira dusa alo alo reka ndaza gusubira ego Eric muri Australia ngira araza gusubira kuko umwanya uracahari duti niyihe ntereranyo no yanyu nigiki cokogwa kugira icyo gitoro gisubire kuboneka maze abene Burundi baroranigwe mu byabo umutware sukubu umushikiranganje nigiki mubona nk'intererano yanyu n'ubuhe muganda wanyu kugira igitoro kumbure kibashe kuboneka babandi bati imitwe ikora ikoranye kumbure ushobora gusanga ababijejwe bashobora gukorera ko ku byo mwoba mushikirije ikaze rero n'ijyanyu mwe bw'abarundi mudukurikirana kuri wese itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage n'ubu tukaba tubarindiriye tugerageza no kuraba yuko iby'ibirere bikunda maze mukarongo murongo warenze urumva hacerewe mhm. nashye numva ntikumva ikibazo ntikiri icyo na ntabwo kikiri ico naziga umva nibaza ko cyane cane bo kwisunga mu gukosora bakaraba ibintu byo gusamara bakavyirinda kubera umva haba habaye gusamara ku mwanya cyane cyane aho cyane ufatiye ku bajejwe iki gitoro abo ari aribo bagikora eh, hanze fatiye ku bajejwe nyine icyo gitoro ah, bakaba bavuze yuko wumva icyo gitoro kiba cyaje kiri mu nzira ariko kikaba mu muri soke yacu mu mwanya wacu naciye numva nti aha muri transport hari ikibazo nicyo mhm. ategereza kwizunga kuko mu bintu by'urudandazwa nk'ibyo umudandaza n'umuntu umuntu adakwiye kuba gutakaza umwanya na mutoyi kubera iyo utakaje umwanya mu rudanda byo gutakaje amahera mm-hmm. murakoze cyane erike ah, mm-hmm. ah. ah. awumva nk'ibintu cyane cyane nk'ibyo bintu mu gihugu biba bikomakomeye nk'igitoro umuyaga nkuba amazi ibyo ni ibintu bitegereza kujyamo n'abantu kabisa ba bariseriye batatunganya bazi icyo bakora bavuga nka bajya abanyepolitike basamaza abantu bobo ntibabumvirize kubera urana mhm. rero nibaza yuko cyane cyane abantu babigezwe buraba ibintu byo gutakaza umwanya cyane cyane ku bintu by'ihungabuzima nk'ibyo bintu bibuze mu gihugu ubuzima bw'igihugu buca buhungabana nk'uko yaza ko hujamwo abantu badasamara abantu badahezwa n'ibintu bya politiki mm-hmm. urakoze cyane Eric nimba ataco wongera ko nizere yuko uwo muganda wawe iyo ntererano yawe abo byega kumbure bazobikorera ko maze uwo muyaga nkuba ayo mazi cyangwa icyo gitoro bikaboneka kugira abene Burundi baroranirwe reka tugushimire cyane Eric muri yose ndabona yuko mbere mwebwe bunije cyane muri ibyo nyine ubundi nyine n'umwanya wo kuryama kweri ariko nyine nk'akarorero ni ukongera ko gatoyi mm-hmm. ko gukebura abantu ku byo byemaze kubona kuko nk'ubu mu kwezi guheze ngaha mu bumanuko bwa osari harahimbajwe umunsi biribuka ku mwaka uhetse yuko umuyaga nkuba wigeze gucika umunsi umwe wonyine naho bitavuye kuri leta bivuye ku gihuhusi cyahenuye igipoto cy'amatara Mm-hmm. umuyagankuba turacika umunsi wose mu bumanuko bwa osirali rwose abantu bose barabura umuyagankuba umunsi umwe gusa ni ukuvuga nk'uwo munsi ku banyagihugu na leta wabaye umunsi ntibagirwa n'ubu baguma bawibuka bavuga bati imana iduhe umuyaga nk'abantu uzopfe usubiye gucika n'umunsi n'umwe kuko nk'ubugiye kuva ngera muri kino gihugu nta munsi n'umwe umuyaga nk'ubu ucika n'umunota umwe urumva rero uko kuntu mu bihugu bya afurika cyane mbere ubona ashaka mu burundi cyane cyane usanga habaye agakosa ntigafatwe nk'ikosa ugasanga ikosa ryabaye mugabo uno munsi turindiriye intererano yanyu ku bijyanye n'ikena ry'igitoro duti ni giki mubona cyo kugwa mwagiye murumva bamwe n'abandi icyo bashikiriza nk'umuti babona ku bwabo urama mbere wotuma kino gitoro igitoro hano mu gihugu kidasubira gukena kuko muvise ko